la coveta dels somnis. Ella tenia una rosa, una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari Benvinguts de nou a la Coveta de Somnis. Com ja vam anunciar al magazín, en aquesta ocasió parlarem de música, literatura, d'experiències vitals. dissabte la banda de Sella ha fet un concert al Palau de les Arts de València. Pròximament tindreu un reportatge de l'event. Hem parlat amb els músics de la rondalla sobre el concert que van fer a Sant Joan, del que ja heu pogut escoltar un programa especial a Cabiró Ràdio. Bueno, pues van tocar el pasacalle de, lo, de la Leandras, los Nardos, van tocar de Sarsuela, van tocar també la, una fantasia de Catuisca, y el pasacalle de la mantilla, el último romántico. Después van a tocar una pesa de Strauss, de, del Pichicato Polka, que ya la van a tocar así en el concert de Santa Cecilia. Van a tocar Preciosa, una especie de bolero, y van a tocar... Sí, carro de Moratros Siempre han tenido una relación prou bona en orquesta de allí y además yo también pues, siempre he vinculada a aquella orquesta, ahora tienen que grabar un CD, están preparando el CD, están haciendo eh, una serie de concerts y nos van a convidar a, a hacer el concierto de primavera de allí. Claro, pues nosotros... Siempre es voy ir también claro, del pueblo pero a que ellos. A mí me van a donar enhorabona muchísimas muchísimas personas y además el concierto va a ser un éxito, o sea, yo me a quedar muy contento. molt content. voy a donar a també a ells també, però molt bé, muy content. dia 10 de maig, a Polop, Confusió va tancar una jornada de presentació d'Arràs, l'associació de joves de la Marina Baixa. Durant la vesprada es va projectar el documental Una llengua que camina. Després van fer un trivial amb preguntes de la comarca. I acabat el sopar, Confusió va oferir un concert en dues parts, la primera d'elles en acústic. Cal dir que la tasca estava plena de goma goma. podeu veure, la cultura local està expandint-se, per la qual cosa donem d'enhorabona a tots els membres que participen. El poble llits. En aquesta ocasió hem triat un fragment d'una novel·la de Carles Cortés, Sara, la dona sense atributs. Aquest autor del COI, també professor a la Universitat d'Alacant i vicerrector de Cultura actualment, s'ha caracteritzat per escriure sobre dones. Així, algunes de les seues obres anteriors són Veu de dona, Marta dibuixa ponts o Els silencis de Maria. La novel·la que tractem avui va ser Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida el 2009. Per tant, ja podreu tindre una mínima idea del context de la història. Sara, la protagonista, fa 50 anys i decidís que canviarà de vida. Havia deixat el treball com a intèrpret i volia concentrar-se en els projectes més enriquidors. Dubtava de quin camí escollir. Va pensar a fer una nova traducció de l'obra més coneguda de Robert Musil, L'home sense atributs. Però un dia, tot llegint el periòdic, va trobar un anunci suggeridor al qual no es va poder resistir. I fins així una breu sinopsi. Escolteu-ne un fragment que es llits Noelia Domènech i si us pica la curiositat podeu llegir el llibre. l'habitació. La cançó de Frankie Goes to Hollywood, el grup que tant estimaves, sonava encara en el saló. Vas entendre de seguida les regles del joc. No calia que feres res, tan sols havies de percebre les sensacions que el Gabriel t'aniria provocant. No, no era cap xicot amb vestit militar ni tenia cap uniforme. Et va portar a la vora del llit. Et va deixar uns instants asseguda mentre tornava al saló a buscar la motxilla de la qual havia tret aquell tros de tela que t'havia cobert el cap. L'actuació començava. Va tornar de seguida i et va dir, no et mogues. Et va explicar que primer et faria el massatge, quiromassatge. Saps què és, Rebeca? El poder de les mans, fer fluir les energies. Va explicar-te mentre tu pensaves què més et passaria després. Amb suavitat va descordar la peça del vestit de dalt, després la part inferior. Te les va traure, les dues peces. Va sentir-te sobtadament nua, sense res, només amb aquella combinació negra amb la lluentor que es reflectia del llum de la tauleta de nit. Va sentir una mica de vergonya, tan despullada, no hi oferies resistència, et deixaves portar. Et va descalçar i amb la mateixa naturalitat que t'havia descordat el vestit, ara et baixava les calces, sense fer-les malbé, a poc a poc. I vas notar, per primer colp en la vida, que t'agradava com et treia les calces aquest jove, perquè mai ningú te les havia agafades d'aquesta manera. Percebies com la pell s'alliberava de la petita pressió d'aquell teixit elàstic en què dissimulaves els teus horribles panxells. Va desplegar les calces que havien quedat fetes un manyoc en les seues mans una vegada havien deixat lliures els peus. Les va desplegar amb tendresa, com si foren fulls d'un llibre que acaba de comprar. Sabia que podies veure'l a través de la tela. Va ensumar la teua roba interior, amb delit. Va mostrar un somriure maliciós que va omplir-te de goig. Estaves davant d'un autèntic professional no en tenies cap dubte. I parlant de somriure maliciós, així teniu una cançó de Ja t'ho diré, de Menorca, que es diu L'univers. Les teues mans me donen gust Petites dosis de relax Dins un somriure maliciós que vull pintar. Dins aquest racó incendiat totes les veus i les renous se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu s'aigua, s'aire i els sols ja ho tinc clar goodbye. respon molt bé. a la teua veu molt suau i greu. Aquest camí no s'acaba mai. No, t'aturis de ratllar. Me desfaria trossos petits mire volant per la vorera de la mar. Allà baixa hi ha color i els camins no hi arriben mai. No és el vent que em fa volar. La velocitat és teu mirar chuck and saw the year. Canal de moltes d'absorbents. Creacions. Fa van pasar un matí en José Nimes Sierra, autor del llibre Y encima gracias. El llibre en qüestió ens va cridar l'atenció per diversos motius. Un d'ells és el fet que s'hagi fet sense cap ànim de lucre. A més, es tracta del recorregut d'una experiència existencialista relacionada amb el càncer i explicada amb un caràcter proper i optimista. José Nimes va néixer al 1950 i ha tingut una vida dedicada a l'esport. Ha sigut entrenador de futbol i professor de gimnàstica, entre altres coses hem pogut veure en sa casa un petit museu creat a mans de retallades de periòdics on hi ha mencions a Pepe com el gran futbolista que ha sigut i també imatges que mostren la seva relació amb personatges famosos com Maradona, Vicente del Bosque... En un moment de la seva vida, el nostre convidat rep la notícia d'una malaltia mortal. Nas aleshores el poeta amagat que havia dins d'ell. En el llibre narra la vivència del càncer superat i ens parla en l'entrevista de la sensibilitat desenvolupada a partir d'aquest moment us deixem amb aquella xerrada que segur no us deixarà indiferents i de la que tots podem aprendre molt. Benvingut. Hola, hola bon dia. Bueno, la primera pregunta que, que voldria fer-te és com sorgís la idea de que escrigues el llibre. Conta'm un poquet la història. Nosaltres sí. sabem, hem llegit el llibre, però perquè sàpiga la gent. Sí, bueno, jo des eh, de ben xocotet era estat, era estat escrivint i sobretot poesies. Aprofitant de que he estat molt en convalescència, pues vaig, eh, decidir a, era escriure el que estava passant. I quan ho vaig ensenyar als els meus amics, molts em van dir, Xep, i per què no escriure això i bo, editem i fem algo. Jo, eh, en un principi, pues, no, em, em, no em feia massa gràcia, però, però des, després, en totes les hores que he estat a la convalescència, és així, vaig caure una miqueta i, i vaig decidir, Xep, pues sí, pues vaig a fer-ho i més que res, pues, el pensant no en ningú un lucro personal, sinó inclús dir, ja, pues, si puc fer alguna cosa, perquè em vaig conscienciar molt de lo que, que era aquesta maldita enfermetat que està molt estengut. I vaig a fer això i com jo sóc com un home de que jo conec a aquesta gent, bé, mal, o que siga, però jo conec, tinc molta relació, vaig fer una, una primera edició de 600 llibres i vaig tindre la, la sort de que antes i, en la presentació pues, pues, es van vendre tots. I el bo que té aquest llibre, tard, doncs, jo, pa, jo per mi e, és això, és un bon llibre, però és més que res perquè ha estat dient i ha estat eh, eh escrivint el que jo, lo que jo sentia, el que sentia en aquest moment i és per lo que jo li mire que és, és en mèrit a aquest llibre perquè s'ha fet en tot l'amor i en tota la consciència i en tota, en tota claritat i és el que jo pensava en aquest moment. I, I abans de publicar el llibre has dit que ja escrivies i que, quan escrivies aquestes poesies realment ho feies per a tu. I quina motivació el porta a escriure? Si realment fins ara no, no ho havies tret fora, no? Mm -hmm. no mm-hmm. ho... Ha... Hasta ni la moda la sabia que jo eh, escrivia hasta, hasta fa poc temps jo era sí, una cosa molt eh, personal en els compleanys, sí. Era una cosa que les he tingut jo. He escrit, he escrit, les eh, he trencat, moltes he abordat, moltes que tinc en Xina en un llibret. Eh, una poesia, per exemple, que vos diré que és una miqueta cursi. Eixa, eh, me recorda de, de, que va ser la primera que vaig fer jo. No té res literari bonic o res. Jo li tinc molta estima perquè la primera i es dia Xina. Mientras los grandes toreros muestran su maestría, ya la bestia cansada la tarde oscurecía cuando de pronto el toro en la tierra caía, la plaza llena de aplausos, el toro yacía. I això és una que vaig escriure jo eh, en 7 o 8 anys, en una de... de, de, de ah, sí, sí, eh, i, i, i eixa la tinc jo. Eixa... Però de totes formes, la, la essència de la poesia és el que tu sents, trago, No Dona igual eh, doncs vinga, i a més, a mi una de les coses que més m'agrada del llibre és això, és la puresa, de, de pures que són les poesies, es dona, eh, es dona uno compte que, que són tretes de lo que uno pensa o sent i ja està. Hem de dir que, mm, que el llibre està estructurat en diverses parts eh, que descriuen tot el procés per el que tu vas passar. Eh, la consulta, la decisió, la espera, operado, espero tu resposta, la súplica, logramos i reflexiones. I cada una d'aquestes parts té un vers. D'aquest llibre en concret, hi ha algun poema que per a tu siga especialment, no sé, que eh, tinga un efecte que no tenen els altres. Sí, el, el que estan reunits els xiquets, que estic un dia eh, eh, mirant la tele, i gent uns xiquets en el mono rapà que estan tots això juntes, i jo antes no em fijava, jo sí, de veritat, jo no, càncer, ho, ho tenia com, i com ho dic en el llibre, el tenia com una cosa que no em tenia que passar a mi, i feia una cosa llarga. Però des de que vaig tindre, des de que em van dir que jo tenia això, pues, tot, eh, tot el que havia allí en la tele o algo sobre el càncer i tot, em fijava. I eh, un dia em va impactar el veure el el, que el món operat tots això junters i és la poesia que dic la, diu la apuesta. Sí, que tú poses en, en, el, en el en el de un chiquete. Pues de un chiquete que le digo a que aunque digo que eres el más guapo, eh, aunque tú me dices que soy el, el más guapo, yo quiero tener hasta, hasta ritos cuando, cuando se pase un mal rato. Eh, este, mamá no... es la apuesta, mamá te veo triste y no quiero que lo estés Aquí tengo tiempo libre y amigos por doquier. Ocupamos media planta, nos hemos puesto los rapaos. Nada nos hace falta, nos queremos como hermanos. Hemos hecho una apuesta. Va todo sobre el pelo. A ver a quien mejor le sienta cuando crezca y estemos sanos. Lástima de Joaquín. Él no nos podrá ver. Se marchó una tarde gris. Desde el cielo nos, nos verá. Y aunque tu mamá dices que soy el calvo más guapo, quiero tener hasta rizos cuando se pase el mal rato. Son poesies que ixen en, en moments, en moments eh, podrien dir d'inspiració, mm -hmm. perquè n'hi ha moments també que vols escriure i no, I no I, no pots. I si no ho sentixes, el que un em demana a mi una, una poesia, diga, es, escriu sobre això, si no sents... No, jo no puc... Clar. Jo, no puc, jo tot és, és que és ha fet és perquè bo, bo ha sentit tant en, en els que estic escrivint eh, romàntiques o del càncer o, o de la societat o de tot, és, és perquè us, eh, us sentís. El fer una poesia sense sen sentir, jo crec que fins per mi és, és això, eh, impossible. Clar una miqueta de traïció, també no sé què per què vas a fer... Mm, sí, jo conti continuant ja en el llibre, em va sorprendre un poc quan expliques que no volies al principi operar-te i després va ser que el van, el va telefonar a la teva filla i això el va fer canviar d'opinió. Quina va ser la, la cosa que el va dir? Ara canvi, canvi el xip i... Com o tenies ja decidit que no? Jo, i... eh, en un principi, en creia el amo del món en el sentit de que estava fort, corría, el al gimnasio, professor de gimnasio i de tot, i quan em diuen a mi lo, lo, que tenen que fer i com tinc que quedar, i jo, si, i jo pensava que, jo dic, si tinc que viure 7 o 8 anys, que és, com a, és la meva manera. Jo ara estic limitat en, en moltes coses que no venen en el cas. Jo vaig dir que no. I quan els vaig comentar a ells, la meva família, aunque sé que ells, ells el que volien tindre els van dir, és la teva vida. I n'hi ha un pàrrafo que em va impactar molt d'un alpinista de, de, que s'ha mort, Iñaki, que prefiero vivir un año como un león que no, que no cien como, como un cordero. Yo creo que la, que la aunque eh, lo que volien es, que me en quedar como me quedar, porque lo que era, que yo que yo en él. van a respetar la nueva la nueva decisión en un principio. Lo único que soy el el el alcalde, que es Melle también, un, eh, un el Martínez Salazar, que le dedique que libre, lligant a la meva filla, lligant a tots, i van dir que en, que, en quedaven eh, sis o set mesos de vida. Jo, dit, jo li vaig dir, eh, jo vull viure sis o set. Diu, o, diu, què sis o set? Ara, ah, us queden sis, sis o set mesos. Jo dic, eh, doncs és igual, jo no vull quedar-me com, com dieu que vaig a, que vaig a, eh, eh, a, a, a quedar-me. I va, i, i va passar el temps i hasta que, hasta que un dia estava amb la filla en Quita des de, des de Múrcia eh, plorant i, i no li eixia la veu. I jo, què passa, Tere? Jo pues, eh, em vaig figurar el més pitjor, que s'havia tingut un, un accident. I jo dic, però què passa, Tere? No, papa, quiero que te operes, papa, yo no quiero que te mueras. Mira, ara me'n recordo aquí. Normal. I em, em, em poso una miqueta. I vaig penjar, vaig penjar perquè no podia... Ara això, 5 minuts, la, eh, eh, la vaig tirar. I vaig dir, no, no això de que i res, pues, això m'ha decidit, jo dic, pues, ells, ells volen que estiga jo, Clar, a pesar de, de que jo de, de que jo no tinc en fi el, més que res el, el, el, pensant en, en, en la família en, e, els va superar Sí, no, al final això és una, és una reflexió important perquè, com tu dius, en queden 6 o 7 mesos allí has de plantejar moltes coses però el bonic és això, que al final mos decidim quedamos, nos per els demés, no? De, sí, de sí, la sí. gent que vull. I, eh, eh, T'ho dic de veres, que el llibre pensa, a més, que no només per a malalts de, de càncer, que per supost em, em pareix una, una meravella per, per la reflexió final, no? Eh, a qualsevol malalt cualquier persona que, que estiga patín pero algo, parece que este te te a, a ir pero de una manera, te una vitalidad, un, impulso vital. Cree que debería estar en todos yo perdona, pues, estás en lo que era pasado, porque yo tengo una dona que no la conec, e, ella diu que, que sí que la conec, no sé cómo me el, el meu número, es em va em va dir lo, lo que estava insinuando tu. Dir, que jo sóc aquesta, bam, bam, bam, i m'ha llegit en els últims 15 dies, tots els dies, a partir de la fulla 9, que és quan jo realment estic més i a més eufòric que dic que vaig a, la, a lutxar, i diu, i es llis totes les nits antes de dormir. I això em va, eh, em va impactar, i tu ara estàs, eh, estàs dient-me tu alguna cosa a, a Xina, i totes les persones que han tingut algo o, o han tingut eh, era un, era un familiar, has abandonat les abandonat és, és, és, és gràcies que jo m'ha sentit una miqueta no sé com, com, com, com dir-te si bé, no? satisfet i al mateix temps és al·legat i, i, i, i una miqueta està pres hasta presuntuós o, o vanidós, com vulguis dir, dir che, és, ha, fet una, ha fet una cosa bona. I en aquest sentit és el que està, està donant-me jo sé que no, sé que has, era, era, era escriure molt i moltíssim menys, perquè no tinc, no tinc un, un, uns estudis tan, tan això com per jo dir, vas a dedicar-me a, escriure ara. Però el llibre este és el que m'ha donat una miqueta de dir, ànimo a veure fins al dia de la, de la presentació i quan va acabar la seva presentació, que per cert va ser un, per a mi un èxit en quant, en quant a públic. Després vaig estar uns quants dies que dia jo, i ara què? i és quan jo eh, vaig escriure i escric de, de tot, no sé, me'n passa d'un cuento a una poesia d'una cosa que t'inspira, me'n passa l'altra, i és una licient de que m'ha donat, no sé si en, re, en retiraré o no retiraré, però uno des, ja que tinc el compromís en la família de que, de que vaig estar ahí, pues és, és això, és una cosa de que em dona un al·licient que serveix d'ajuda a altres persones, que això també... Sí, bueno, a estar sí que jo pensava, hasta, ten, hasta tenia un, un poquet de por, una miqueta, i jo dic, i a més, eh, ho dic en el pròlogo, que és una, una, un atrevimiento el que jo he fet, el que tinc el escriure aquest llibre, que em perdonen, però que és una cosa que necessitava jo d'escriure. Eh, I veig que totes les persones que han llegit el llibre, preciós, fascinant, m'ha fet plorar, m'ha fet no sé què, m'ha fet... Eh i vulguis o no vulguis, és el que em fa una miqueta que jo estiga pues ja no tan pensant en l'enfermetat, perquè jo soc, jo soc molt pessimista. El d'haver sigut una persona que es dedica la vida també a l'esport, no penses que ha pogut ser... L'esport en si és superació cada dia, no penses que això t'ajuda també a, a superar la situació? Jo, eh, o, de moment, o siga perquè és molt res, recient, res o per les meues condicions de conforme sóc jo, que jo soc molt pessimista, jo, soc molt, jo, jo he sigut molt negatiu sempre eh, en aquestes coses, fins ara pues, el, el de port no... El que jo he sigut un deportista, jo sé que n'hi ha gent que sí, que molt, que són, que, que s'han superat, i el Sata està pitjor que jo, en moltes, en moltes minusvalies, en moltes coses, i tenen una força voluntat, i jo, sincerament, si vols que es diga la veritat, no tinc, no tinc una força voluntat i, eh, i estic estona, de repetir per la, per la família. Encara, i jo veig les eh, eh, meves necessitats, les meves, les meves dificultats i a, a voltes em poso no sé, no sé si seran les pastilles que prenc, que em prenc una, una veritat o de tot, però moltes voltes em poso que he sentat y no me encontré bien. Yeah. Y, y, tu, y eh, ojalà el ser, de, el ser de, el deportista eh, dins d'un temps em puga això, perquè jo vull tornar a, a córrer una miqueta. Claro. No. Era córrer i a, eh, a fer de, a fer de poc. Jo ve, veig, no, que, perquè una de les coses del llibre que m'encanta és que agarres a la enfermetat i, de, i li parles de tu. Encara que, que dius que eres pessimista, a mi em dóna la sensació de que, no, que has començat una batalla en la escritura, pero que esa manera de hablar li Però Pero molt que rica. Yo no tengo para amor, pero mort, però tinc por, a, dolor. Al dolor yo... jo sentim molt és que aquestes pel·lícules que fan que es martiritzen a uno, jo crec que, que jo cantaria, <laughs> perquè, perquè a mi... Eh, eh Ui, ah, ah, jo sóc quejica del tot, això sí que... Home, si fora és la meva família que tinguera que tra el traicionar la meva família, no, crec que, aunque clavaren de, de tot, no. I de la mort no li tinc cada mica por, però cada mica. Potser n'hi ha gent que vol viure, estan patint, que vol viure soles per eh, pues, eh, has de ser positiu perquè estàs deixant-nos un legat important a part d'aquest llibre que tens pensat fer o estàs fent. he eh, hem tingut la sort de, lleg de que llegir altres coses teves fora de, de missió i jo pense que hi ha un potencial ahí molt, molt important de coses que, que estàs deixant. No, no entenc que sigues pessimista quan estàs donant al, al món algo teu que quedarà immortalitzat les eh, poesies que antes t'han dit que no, eixes són més són fortetes, de la, el pessimisme. Sí. Mm. Eixes vull donar-les a... Eh, vull donar-les per si algun dia em passarà alguna de totes maneres, encara que digues que eres pessimista, també expliques en el llibre que la malaltia t'ha canviat, no? que després de superar-ho el consideres una altra persona, sí, sí, que fins sí, i tot sí, sí, coses que abans no li donaves importància, com ajudar a altres quan sí, havia gent pel carrer, ara ja ho mires diferent. Sí, sí, Tant. sí, en això... Però és el que dic, i, i és per lo que posa que el títol i encima gràcies, ah, perquè, perquè encima gràcies perquè això saps que m'he demostrat que tinc molts amics, més dels que jo pensava, que jo he inclús en l'hospital, he estat en l'hospital i han, vengut, han volgut vindre i han vengut i drama i de tot. Aquesta enfermedad el que m'ha donat bo és que jo que sé que tinc l'amor, com tot el món, i jo sabia que jo tenia l'amor de la meva família, per suport. Però n'hi ha, són coses que fins que no es passen i no, i no ho comproves, com, com tots, com tu, com tots, com tots tenim a la família al costat. Mm-hmm. Però que, que mentre van les coses bé, eh, perquè jo, per exemple, tinc en el, en el meu fill, que és un, un xic eh, que és és moltes les coses i quan s'ha quedat allí jo eh, vomitava i em posava, em posava allí les mans. jo sé que ell agarra una coseta que veuen en l'arròs i se'l tria i que no, això, i ell va, va, va, tira, no sé què. I són coses que, que, que se te queden. Entonces, per, com tu dius, per suport de que s'ha quedat coses i que tinc més sensibilitat a l'hora de de quan veig el el de les àusies, coses d'aixes, i som més sensible a, a moltes coses que jo normalment... Jo ha sigut el beligerant i ha discutit, i jo sóc home que ha estat discutint, aunque, aunque jo, aunque tinc molts amics i en tot això, però discutim, enfadat, però que són coses que ha tingut i, sin embargo, pues ara, pues, sincerament, pues, que ho tinc més en compte. En aquest sentit, la malaltia potser t'ha fet més dèbil a nivell físic, però t'ha fet més fort a nivell emocional o a nivell psicològic, no? A, a nivell sensible, sí. A nivell d'estò, espere i vull, tor i vull tornar a anar a córrer de per ahir. Ara, mira, així, per exemple, es, es fa una, eh, una carrera que, per cert, va estar amb, amb la meva filla, sí, fa un mes o un mes i mig, eren 40 quilòmetres eh, entre muntanya, eh, van anar per tots els puestos, tal Puig Campana, van baixar, van pujar, van estar 8 o ells no hores corrent. I quan se va acabar la carrera jo ja estava, jo ja estava operat, que per cert eh, la carrera la, eh, la va guanyar la meva filla, li va traure... un... I me se va posar en el camp, no sé, en, en, en el moment així, i diu, l'any que ve jo la corre es farà, espere, que estic es, esperant d'això, però és una, és una això de dir... Que és un objectiu. Mm, I quizás, si jo he la carrera esta i l'acabara, possiblement puga ser un, eh, eh, un, un estímul per a moltes persones Exacte. en aquest sentit, fins per mi mateix. Com que es pot eixir. Exactament. Es pot eixir amb que, eh, en les limitacions, però, però físicament uh -huh. es pot eixir jo volia parlar del, del llibre que estàs fent, perquè ens has dit que estàs fent una altra cosa. Sí, és, és una espècie... És un, és un cuent que no és, que no és infantil. I tinc fulles per ahir, igual comença, que eh, estic en el, en el final, estic canviant moltes coses. Estàs en el procés. Vos però metes dos que el, el tinc no ha acabat. Mm. Jo vos l'ensenyo acabat, és un, un dels primers, perquè heu tinc la, la seva gentilesa de vindre així i el que estic cert és que vostè que, que, vostè que era agradat. Eh? Perquè ja et dic que és, és una miqueta llarg, llarg i ho deixem ahir com a primícia i més ja per acabar en un altre programa. Un altre dia ja parlarem a Xina i també volia dir que perquè sou de, perquè sou de Sella o esteu ahir en Sella, en la ràdio de Sella, la esta, a moda de, de Sella, perquè en Ràdio Benidorm quedat m'han quedat hasta la tele en Alacant i jo, quan no tinc facilitat de parlar, pues no he pogut anar. El que passa és que al ser de, de Sella, pues tot això és, tinc una gentesa i mira que jo antes sempre, quan estava en el futbol, en fent, en fent entrevistes i tot, però que, que ara, en aquest moment, jo no ha volgut estat donant-li llargues i tot en la tele, Sí, bueno, moltíssim, bueno, jo no sóc ningú personatge, ni d'això, però que l'únic a mi també és un esforç en el sentit de que com no tinc molta feina de, de, de paraula... Bueno, lo último ya que... Sí, de, no, lo que, lo que vulguis. Si, si t'agradaria llegir algun poema teu, de, de, o sigui, de llibre o teu que tingues, algo que, que t'agradaria, si t'apetís compartir en, en els demés. Thank you. carta al whisky. La botella de whisky era el transporte ideal a pesar de que no tenía ni ruedas ni alas y tampoco flotaba, pero te ubicaba en un lugar lejano donde su, imagen era permanente. La estancia en, ese lugar tenía un principio y un, final coincidiendo con los efectos del licor, pero al igual que un reloj de arena se acababa la visualización visualización de su imagen y la realidad era cruda. Ella no estaba. Mañana debería tomar el mismo transporte si deseaba verla. Es, decir, que, eres un romántico, estás pensando en una persona y si vas volar tienes que veure. Y cuando se acabe el, cuando ya el efecto y la realidad y si vos el día siguiente tienes que tornar a son en fin, de, toda clase. Los eh. nosotros estamos muy, muy molt mm, el rato que en pasar yo he disfrutado muchísimo. Sí, bueno, última esta que es, de la sociedad. ¿Por qué me pones candados? Ni a eso me dais opción. Tengo igual al caducado. El hambre no adviene a razón. Pensáis que os estorbo, queréis quitarme de en medio, si soy un mendigo solo, con destino sin remedio. Más recortes no me podéis quitar, nada viene a mi bolsillo, dejadme al menos que, coja pan para llevar a mis carrillos. Pronto dejaré mi casa banco por todas estas medidas, pero que pueda, morir harto, el hambre es mi mayor herida es una maravilla, ¿eh? es una, una maravilla de, de, conversa, ¿no? no? Es que, ya dic, que donarte a vuelta, desgracia. Así Nos esperamos Así de... esperamos veure-nos hablar otra y de, de mis creativas. De, de acuerdo. muchas gracias, eh? muchas gracias a vosotros por por el que, que que en mí y en, todo lo que yo I fins ací la coveta de somnis. Us esperem el proper mes amb més informació cultural.